camavukiro haraheze imisi mwumvise ko umunyamabanga ntayegayezwa mu nama nkuru y'umutekano amenyeshereje ko amashyirahamwe amwe mva mvamakungu adaharanira ibyicaro bya politike yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atatu reka n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu yarashimangiye kuri iyo ngingo avuga ko ayo mezi atatu ayo mashyirahamwe yo kwikosora akagengwa n'amategeko y'igihugu muri kino kiganiro twarashimye gutumira umuvugizi w'umukuru w'igihugu hinywe y'ikiganiro baremeshereje mu ntara eh, ya Ruyigi bari kumwe n'abavugizi b'ubushikanganje butandukanye ariko yatubwiye ko ari mu karuhuko twaciye turondera icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu kugira bagire icyo bashikiriza narijya inama nkuru y'umutekano itwagwa ku rwego rw'umukuru w'igihugu icegera cy'umukuru cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu yaratwemereye kuva kuri uyu wa gatanu ariko uno munsi mu masaha y'umusase akaba yaciye afatirwa n'ayandi mabanga kuri ico kibazo rero kijanye n'ihagarikwa mva mvamakungu turaza kugaruka kuri bamwe n'abandi twumve ico babivuga ko hama duce duha ijambo mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mutange intererano yanyu mu rupfasoni atawe mwifatiye mu gahanga medari niyo nkuru ndi kuri micro mu winga bw'ivyuma ni Aimé Toussaint Mitebutsi reka twese twongere kubaha ikaze vugana vugana mu ntango za kino kiganiro reka dutegabiri general eh, major silas ntigurirwa umunyamabanga ntayegahezwa w'inama nkuru y'umutekano inyuma y'aho iyo nama ihagarikiye ibikorwa by'amashyirahamwe mvamakungu ariyo ma ong mu rurimi rw'igifaransa inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano imaze kwihweza ingene amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki arangura imirimo yayo mu gihugu cyose yasanze menshi muri yo adakurikiza amategeko ayagenga nico gituma inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yaciye ifata ingingo yo kuba irahagaritse vy'imfatakibanza ibikorwa vy'ayo mashirahamwe yose mu kiringo c'amezi atatu guhera igenekerezo rya mbere gitugutu uyu mwaka turimwo ibikorwa vya buri shirahamwe bikazosubira gutangura ari uko ubushikiranganje bubijejwe bwabonye neza ko amategeko agenga amashirahamwe mu Burundi bayakurikije uwo ni general major Silas Ntigurirwa umunyamabanga ntahegahetswa w'inama nkuru y'umutekano eka no mu kiganiro cyari ko gihuza abavugizi b'inzego zitandukanye harimo mbere n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean Claude Karegwa avugira umukuru w'igihugu nawe yarashimangiye kuri iyo ngingo ahamenyesha yuko nyabuna ayo mezi atatu ngo yotuma ayo mashyirahamwe akorera mu mategeko mu ngingo yafashe harimo ingingo eh, no kwita yo kugabisha amashyirahamwe amwe amwe yoba atarashyira mu ngiro ibijyanye n'itegeko rigenga ayo mashyirahamwe ikintu cya mbere agomba kubanza kumenyesha ni uko n'amahoro y'igihugu umutekano ikora ku neza igihugu iyo bafashe ingingo baba babanje kuraba yuko atantambamye n'imwe ingingo ishobora gutema gufata ingingo nyinshi muri kahise turazizi ingingo rero navuga yuko si ingingo ije gihutihuti aba bantu bagize aya mashyirahamwe barayimenyeshejwe amashyirahamwe Ngomba kuyadondagura nga ni amashyirahamwe yiyitsi si ukuyararaza ntibikenewe hari amashyirahamwe muri ayo ariyizi itsinda yavuga atunganya inyigisho zo kwigisha abarundi cyane cyane urwaruka yuko boje barubakana abasanga ibitsina abagabo bakubakana n'abagabo abagore n'abakobwa bakubakana hagati yabo izo byose urumva biteye kubiri n'imico n'imigenzo yacu biteye kubiri n'amategeko ibyo rero ayo mashyirahamwe arakwiye gushima iyo ngingo ko umuntu aguhaye amezi atatu arakwiye menshi usanga akomoka ku mareta cyangwa ku bihugu biba byayarungitse mu mugambi abavize mbere n'imigambi bayatumye hari amashyirahamwe akoreshwa mu kudandaza ibigwanisho mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo ya masosiyete adandaza ibigwanisho aboneraho akaryo ko gucaronka amasoko y'ibigwanisho hari ayandi akoreshwa mu gutera indwara kugira ngo bamwe badandaze imiti baronka amasoko y'imiti turizeye yuko mu mezi atatu azoba yamaze kuja ku murongo w'ayandi mashyirahamwe ndazi neza ko eh, mu bafatiwe izo ngingo kiganiro ni karadiridimba twabwiye ko tuza kugaruka mbere no ku mashyirahamwe twumve bamwe n'abandi icyo bashikiriza kuri iyo ngingo reka dutangurire mu ishyirahamwe bita kapesi purise aho ryone rivuga yuko nyabuna rishimishwa ah, n'ingingo yafashwe n'urwego rw'igihugu rugejwe umutekano mu guhagarika amashyirahamwe mva makungu mu kiringo mezi. atatu usanzwe yahagarariye iryo shyirahamwe akaba ari yamuzavena buri kukiye ari ku telefone na mugenzi wacu karori makoto natwebwe twarumvise yuko mu nama y'urwego rw'igihugu rwerekeye umutekano yabaye kuri wa gatatu igenekerezo mirongo irindwi na gatandatu hasohotsemo ingingo yo guhagarika yifata kibanza amashyirahamwe mpuzamakungu akora mu burundi bayasaba yuko bakoresha akamwana wa mama mbinga yanje nawe tukwandika gute turafite ibyemeza tumaze no kubandikira abatari bake ntibigera badushyigikira bagashyigikira aho bashaka bisigura yuko rero abo bantu ntibaje ku neza y'igihugu baba bafite intumbero yabo niyo mpamvu tuvuga tuzi rero iyi ngingo kuri twe tubona yuko ari ingingo ebuzo yo kugira ngo bisunge amategeko bakanye bakorera igihugu naho bashyire mu ngiro nibaza yuko na wewe uwo guha indya y'umugayo indya y'agasuzuguro atakubahiriza kugira ngo nawe ntuweza uvuge ko ari inshuti tuvuga tuti rero ayo mahera yohagarara mugabo bakabaza kandi noneho urabona ntibayafuse bavuze babanze bahagarare baze bavugane barabe bose iyo basezeranye bari barabikora nk'uko babisezeranye barahagaritse n'akazi babuza abantu kuza gukora akazi ariko tuba ko turavuga ku bijyanye n'icyo kiringo cy'amezi atatu ayo mashyirahamwe ahagaze mbega ni mashyirahamwe ko tuzaye ayo mashyirahamwe yatanga uburyo mu yandi mashyirahamwe mato mato abahora baronka imfashanyo zivuye muri ayo mashyirahamwe bobo mubona atacu bagiye guhomba nta mwana n'ikinono nimba mutababazwa n'abo bandi bariko bararenganywa n'ayo mashyirahamwe niba mutababajwe n'abo bantu baguye bahuye n'ibyago kubera abo batekeranye amashyirahamwe yateye n'ingorane mu gihugu murumva yuko by'ukuri aho ariho kabaza nimbaza yuko rero aho undi wese yoca hakura ikigwa yikemuka tugakunda igihugu tugakunda ubuntu na kare nibaza yuko umuntu umurundi nyamurundi yoshira imbere igihugu ciwe imbere yuko ashira amarongo kuko umuntu atera amarongo ni gahunda atavuga ngo mbe muke akubona na mpemuke na mamuke wojyame ukaryama kare mbega hoho ku bijyanye n'imigenderanire n'ibindi bihugu ubwo ntibishobora gutosekaza imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu nibaza ko ifatiye kuri ibyo yoba yanye na muvano ya njogo nibaza yuko n'ubundi burazi ko abanyaburaya agiye guhagarika imirimo mu kiringo cy'amezi atatu kuva kuri uyu wa mbere itariki ya mbere gitugutu uno mwaka ngo bikunze mbere iyo leta yisubire ko faustin ndikumana yemeza ko ibintu biramutse bigiye mu ngiro uko byavuzwe mu nama nkuru y'umutekano ingaruka ari nyinshi mu burundi n'abarundi avuga mbere ingaruka ko zoba mu bibano mu by'ubutunzi n'ibindi nawe akaba yari kuri mikoro ya mugenzi wacu leonce bitariho ndibaza yuko iyo ngingo hotegeza kujamo ubwitonzi bwinshi eh, kuko Eh, yogira ingaruka nyinshi cyane ku buzima bw'igihugu ubwa mbere dufatiye ku by'ubutunzi tukaraba nk'amadovize amafaranga y'agaciro ingene asangwa akanyuma gihugu cy'u Burundi eh, ukaraba ingene hari aho ayazanana muri iyo nzira y'ama y'amashyirahamwe yigenga iby'amadovize ha mukaraba bije ama ONG ijana na mirongo itatu naho woshira mu marundi ni hafi amafaranga ashobora kurenga imiliyari ijana na mirongo itanu z'amarundi bije bashobora gukoreshereza hamwe hmm. ugasanga ni hafi mirongo irindwi ku ijana mbere y'amafaranga dushobora kuba two turatoza ayo mafaranga bari hehe aja mu mabanki niyo azana epargne nini agashikira amabanki bijya bisahiriza ariya mahoteli burya bagutse bifite buriko barabera hariya hose aho bose buba ari ubuzi bwatanzwe icyo gisata c'abikurutwa guca gitanga ya mateve ya menshi amakori y'ikikwiro mpera ari karatuna hanyuma eh, utagiye daho ku ku bakozi eh, abantu abakozi bahora bakora muri aya ma onj ibyo bagura ku masoko puvuwari adashaka berekana ari ryo pariseme urubuga rero ni rwanyu umwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire intererano yanyu mwumvise bamwe n'abandi uko bavuga ingaruka mbi kuri bamwe n'abandi babona bashira imbere mu bijyanye n'iyo ngingo eh, yavuye mu nama nkuru y'umutekano umwanya rero ni rwanyu bibiri na kabiri bibiri na kane na gatandatu ubusa kabiri vugana ikiyago nibutse abariko baradutega abiri cyane cyane mu bw'abarundi muri hanze y'igihugu ko turi mu kiganiro karadiridimba uno munsi tukaba twashimye kugaruka ku ngingo y'inama nkuru igejwe umutekano aho mwumvise yuko bafatiye banyeretse ko hariho uri ku murongo aho hari ingingo yafashwe yo guhagarika amashyirahamwe mvamakungu bita ama ONG mu kiringo cyamezi atatu kugira bagengwe n'amategeko ya hano mu gihugu cyacu banyeretse ko hari uri ku murongo n'amahoro nukuri ukuri iyo ngingo yo gufata aya mashyirahamwe ni ukuri igenda yishigikiye mwishigikiye ku zihe mvu kuko imvu ngenda zibabwire ntimurabe ngo ngo amakori cyangwa ngo iki ni ukubanza ukaraba ayo mashyirahamwe abo yakorera abakorera n'abanyagihugu batoye esike bafisemo nabo inyungu zingana iki bakura muri abanyagihugu mhm. ukubanza ukaraba ibyo leta bayisahura bayitwaye mu banyagihugu bayisahurira mu banyagihugu nabo baje bavuga ngo baje gufasha ukaraba n'amafaranga bakura muri abanyagihugu kuko narabye irise ndayifise narabye amahoneje nka menshi amwe amwe yose yuzuyemo ni ayantu yasahura abanyagihugu bato bato gusa ibyo none mwe murabifitiye icyemezo ga claude mhm. bari hanze amwe muri ayo mashyirahamwe amwe muri ayo mashyirahamwe amwe muri ayo mashyirahamwe yarandikiwe eh. eh, bavuga yuko bogira baga kwiza ibitigiri mubo basanzwe baha akazi imbere mwarumvise ko ni namankenguza amateka yatumye ko umugwi ugenda kuraba yuko uh, muri ayo mashira hamwe ikibazo cy'ubwoko gikurikijwe nk'uko bigengwa n'itegeko nimero imwe agakoni ubusa rimwe ryo kugerekezo rya mirongo ibiri na gatatu eh. ukwa mbere umwaka wa bibiri na cumi n'indwi nayo mu gihugu hagati ariko ayo hanze ayo mhm. mahoni bapfutse nka yose nayava hanze mhm. urumva nayo yo mu gihugu hagati nayo mu gihugu hagati ahabwa uburyo nayo mashyirahamwe mpuzamakungu ariko mwakoze claude kuri iyo nterano yanyu naho kuwamungutsa amashyirahamwe mvamakungu mu kiringo kingana na mezi atatu aricyo cyadukoranije uno munsi kugira turabe uko bamwe n'abandi bokora haba kuri ayo mashyirahamwe cyangwa leta ibicishije kuri iyo nama nkuru igejwe umutekano eka mbere n'amashyirahamwe asanzwe yo ngaha mu gihugu mukamwumvise ko ku munsi w'ejo wa mbere itariki ya mbere gitugutu ubushyirangange bw'intwaro yo hagati bwatumye ko ayo mashyirahamwe yose mu nama izo bahuza kumbure ko hari e, bamwe n'abandi bashobora kuzoba bahishikiye e, bakazobananya babashyikiriza ibyavuyemo natwe hano tukazogenda kugira dushyikirize namwe abanyagihugu inkuru izoba amahoro cyane yego usanga ikaze muri karadiridimba ni kabisa yego mhm. amahoro cyane usanga ikaze muri karadiridimba mhm. urakoze duga ku ijambo twari twatanguranye ikiganiro yego yego mm-hmm. nacumbira igihe kijyanye na ya ngingo uhetse gufatwa n'inama nkurikije umutekano ku amashyirahamwe akorera mu gihugu mm-hmm. ko ko atangaruka zizoshika kuba bayakoramwo hamwe no ku butunzi bw'igihugu mm-hmm. nimubanze mutwidondora abandi bavutse jewe nitwa christine yo murantunga n'ihene nitwa christine ikaba ni muri norvege eh, duga ku ijambo rero nawe christine intwari ibereye amategeko mhm. turavuga ko dushaka intwari ibereye intwari ibereye nayo niyo ituma mu gihugu haba ibintu bigiye ku murongo hanyuma abantu bose bagakurikiza amategeko ibintu bigakorwa mu mategeko hatakajagari nibyo nibaza nibaza rero yuko ari muri iyo ntumbero y'intwari ibereye hanyuma ikindi navuga ni uko urabona ayo mashyirahamwe amashyirahamwe yaje kuva kera ngaca mbona ntibuge ibintu byagiye birapfa buke buke bipfa buke buke avuga nti none ayo mashyirahamwe yaremerewe nawe uko ari na menshi cyane numva mbere biratangaje kubona amashyirahamwe angana gutyo igihe rero yemererwa ku bwanjye rero nkagira nti iyi mashyirahamwe yemerewe yategerezwa gukurikirwa mhm. bagakurikira neza ibyo ishyirahamwe rimwe rimwe ryose rikora icyo rero cyo bakitabaye usanga baza bakemerera amashyirahamwe ngo nakore nakore ntakurikirwe nizo ngorane rero zagiye ziraba iyi niyo mauvaise gouvernance siko novuga mu gihe rero bagize bati tuzokurikira turaba aya mashyirahamwe nimba ajye ati guteza imbere igihugu koko hanyuma bakaraba bati babonye ikumbure ritariko rirakora mu ntumbero yiyemeje cyangwa mu kuneza abanyagihugu bagaheza bakarikebura hakiri kare mu gihe rero hariho abidoga ngo amahaye amashyirahamwe afasha kandi adafasha uca kumva ko abanyagihugu nabo nyine bataba bamerewe neza amashyirahamwe ataba afite icyo abafasha mhm. mm. aho rero icyo ni cya mhm. ni ukuyakurikirana rero n'ejo n'ejo ubundi naho iyo ngingo yofatwa eh, imiryango canke abakora muri ayo mashira hamwe kumbure menshi wasanga mbere anafasha hariya ku mitumba ntibona yuko bashobora kuzogira ingaruka ah, zitabereye mu miryango haba mu mashuri no mu bindi no mu iterambere ryabo ego ibyo ibyo birashoboka kandi noneho ntibisanzwe nibaza ko ingorane zizobora ingaruka mbi zizobora muri uwo mwanya mutoya hariho abantu bahora bayakoramo kumbura hazomara nk'iminsi eh, badahembwa cyangwa ngira ngo bazoronka amahera ya shomaje mugabo icyiza ku bwanjye ni uko byo bitomara igihe kinini bishobotse kumbure nayo mezi atatu ntahere hakaba mhm. nk'ukwezi kumwe cyangwa abiri mugabo yamushyiramo akaba yitunganije uko abajejwe intwaro y'igihugu babishaka byoba byiza mhm. mbe um, bayakoramwo uh-huh. ntihagire ku bwanyu nta yindi nzira mubona byociyemwo ntibirinde kugera aho hafatwa iyo ngingo mwumva yuko namwe mubona neza ko ingaruka zishobora kuba ah, mbi mu miryango itandukanye yego cyo cyane rwose hari guca eh, yindi nzira yari kuganira mhm. niho natanguye mvuga nti ari byo byose kugira barinde bashika kuri iyo ngingo ngira ngo baraganiriye leta nayo iheze abajeje gufata izo ngingo baheze barabe ko bishoboka mu kwezi kumwe bigakunda bakaheza bakareka agakora cyangwa mu mezi abiri ntibirinde gushikara amezi atatu kuko mhm. ko babonye amezi atatu kugira ngo ni ibyo ariko ku bwanje binyarutse byoba byiza ariko nkashyigikira yuko n'ukuri bizoba bifashije kugira ngo bikureho akajagari muri ayo mashyirahamwe n'ayo wumva jewe ntari amazina yayo aguye kumenya mugabo ugasanga batera imbere jewe naraye ngiri mu burundi hari amashyirahamwe menshi yapfutse kuva kera hari abakenyezi mugabo ukaraba icyo yabashikanye ukakibura wagira ngo magurupema y'abakenyezi ukakibura mugabo nk'uko tuvyumva abandi babitubwira ugasanga nk'ayo mashyirahamwe abayakoramwo ugasanga nibo bahembwa ibifaranga byinshi niko ndavyumva usanga bahembwa amafaranga menshi afite ubuzima bwiza mugabo ukaraba cya terambere bazaniye abo banyagihugu riharihe mhm. ko uwo mukiriza adateye imbere mhm. mu cyegeranyo cyatanzwe n'inama nkenguzamateka madame christine iyo bita point de presse eh, berekanye yuko ayo mashyirahamwe mvamakungu yo bita ama ONG étrangère asanzwe agengwa n'itegeko nimero imwe gakoni ubusa rimwe ryo kwigenekezo rya mirongo irindwi na gatatu ukwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na cumi n'indwi ryahindura itegeko nimero rimwe akakoni ubusa cumi na rimwe ryo kugerekezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe na cumi umwaka w'igihumbi kimwe eh, iryo rishasha ryerekana yuko ayo mashyirahamwe yoshyiramo mu bakozi babo ibice mirongo itandatu by'abahutu ku bice mirongo ine by'abatutsi uno munsi haje iyo ngingo ku kugira ije mu ngiro ntubona yuko bishobora kuzana ah, dufate nk'uko tumvikana canke ukudatahurana mu barundi reka ndakubaze mhm. none ko bavuga bati gikeneye kumvikana abahuta batuta batwa twese ntihagire imyidogo iba mu bantu abantu bumvikana none wowe bavuze bati abahutu hari n'abatutsi baronke bose batunganirwe mhm. umva ari bibi mu buzi bwose buhurire mu mashyirahamwe yose buhurire mu ndinganizo y'igihugu hose ku buryo bazoze barabaraganira baraganira bavugana iby'igihugu jewe ku bwanjye babahaye bose bagakora bakaronka akazi ku bwanjye no kuri nta ngorane ihari mhm. aho bavuga bavuga eh, amateka bavuga na cyane cyane muri aya mashyirahamwe cyangwa ibikorwa byo muri leta ariko bagasaba ayo mpuza mashyirahamwe canke mva mvamakungu nabone gukora bisunze amategeko agenga uburundi hoho murabye ntimubona yuko bwa bushobozi mu kazi bushobora kuzoca bugabanuka kumbura umuntu akahaja kubera ari iki cyangwa ari kiriya babaha ibibazo mugabo bavuge bati turabahaye ibibazo ababitoye nibo binjira muri kano kazi ariko bagakurikiza ibyo abatongoye bashaka nubwo mhm. ubwanjye n'ukuri ndakunda abantu bashyira hamwe ndakunda yuko abantu bose batunganirizwa ndashaka yuko ntihagire ubwoko buzosubira bumbure ko kugira kugira amashari ariko rero bakaraba ababishoboye bakaraba mhm. babyize ababishoboye bakaba aribo baha ubwo bunzi Madame Christine ku munsi w'ejo ubushikiranganje bw'intoro yo hagati buzobonana nayo mashira hamwe mwatangiye mu ntango muti eh, bovugana bakaraba inzira bacamwe kumbure nico kiringo ntikibe kinini uno munsi nigi kimwe mu batekereye eh, kumva bazobonana nayo mashira hamwe bishoboka yuko bashobora no kubifatirako bagaheza bagashyira hamwe eh, kandi bakabigira ku neza abanyagihugu kuko nk'abo bakorayo kumbure bazomara igihe bataronka agashahara navyo si vyiza babigire vyose ku neza y'abanyagihugu murakoze cyane Christine muri norvege mugire ibihe byiza aho muherereye murakoze nawe mesdames mwiza umunsi mwiza n'uwa Mungu mwiza kuri mwese karadiridimba akana kajiwabo uno munsi mubisi icyo turi ko tugaruka ko ni ingingo y'inama nkurugejwe umutekano ihagarika mu kiringo cy'amezi atatu amashyirahamwe mvamakungu mu buhinga bw'ibyuma banyeretse ko zeno ndayisenga muri Afrika y'epfo nawe ari ku murongo ni imporega zeno yego n'amahoro ndabaramukije ndaramukije n'abarundi bose bari kubarumviza radiyo y'isanganiro natwe turakuramukije sangwa ikaze muri karadiridimba uno munsi yego murakoze uh, ikiganiro nagikurikiye kuva aho gitangura hanyuma uh, numvirije n'ibyo bagenzanje bari mu bihugu bitandukanye bashikirije nanjye kugira ngo ndabasabe kugira ngo ngire icyo nshikirije mu kanya mwashobora kunteza duga ku ijambo umwanya ni rwawe uh, murakoze um, kuri iyi ngingo yafashwe n'inama nkuru y'umutekano mu burundi yo guhagarika by'imfatakibanza amashyirahamwe eh, mbamakungu mhm. eh, nibaza ko eh, nibaza ko ku isi yose ishyirahamwe rifite amategeko riyagenga rikongera rikubahiriza n'amategeko agenga igihugu mhm. ariko iyo bishyitse ishyirahamwe rikagira ikosa mhm. hari ukuntu abajejwe kuraba yuko amategeko ariko arubahirizwa begera rya shyirahamwe mhm. hanyuma bakumvikana bakabereka iki kintu ngaha n'ikiriko kiragenda neza n'iki n'ikiriko kiragenda neza n'iki n'ikiriko kiragenda neza ati genda urabe iki kintu ukigorore mhm. ni kuvuga nshatse kuvuga yuko baratanga nk'icyo twakwita waningi mhm. atansiyo bakakubwira ati uragaba nutagira iki n'iki n'iki n'iki n'iki tuzokugarira eh, eh, icyashyitse rero mu burundi eh, habaye novuga icyo twakwita ingingo giturumbuka eh, yafashwe mu kanya gato hanyuma eh, bica bizana ingorane nyinshi eh, kuko hariho nk'ibintu bari baramaze gupanga dufate mw'ayo mashyirahamwe hariho nk'amashyirahamwe apanga amabije yayo ugasanga yafashe bije y'umwaka wose ugasanga hariho nk'abantu bari bari kuri tere ugasanga hariho abantu muri iyi minsi mikeyi babahaye n'ubundi uzosanga habayemo kutumvikana mu bisanzwe leta yarihuse cyane mhm. mugabo ngo hariho bamwe bamwe nk'uko mwagiye murabyumva hariho amashyirahamwe mwamwe yari yamazwe kwandikirwa uh, kugira bagengwe n'amategeko y'u Burundi ego birumvi ariko ikintu kimwe no kubwira mhm. politiki iri kirabera mu burundi mhm. abarundi bakwiye kuhagabira barabe ku bintu biri biragenda barabe eh, guhera Politiki iriko irakinwa guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu politiki y’u Burundi yarahinduye isura cyane ku bintu ku buryo umuntu arayivuga hariho ugukwegana no kutumvikana no guterana amajambo kuri hagati uh, ya oni uh, n’u Burundi mhm. eh? aho uh, oni ivuga ati ndarungika amaporobu hiyo oyi kugira itohoze ibiriko biraba mu burundi mhm. uburundi nawe ati urabarungika abantu tuzokwihurira inyuma y'iminsi oni ikarunga ikabaza kugira raporo uburundi iyi raporo nawe twemera mhm. oni ikagirisha amatora bagashyiraho ntuzeye urabwo gukwegana kuri hagati y'uburundi na oni n'ayo mashyirahamwe iyo azanana ni ukuvuga mhm. hari abantu nk'ubu babona yuko umengo ni amashyirahamwe yahagaritswe ariko guhagarikwa kw'ayo mashyirahamwe ifise iyo bizanana icyo nyamenya uzoraba muri iki kiringo cy'amezi atatu babahaye Uh, ufitiye uh, kuri bijya bihugu biheruka gutora uh, ni ukuvuga kandi gusomera urabe ukuntu ibihugu byatoye yuko bokomera komisiyo igejwe euh, aho ni muri rusangi union ruhande rwa union européenne n'abanyamerika nabo kandi bagasanga bariko baragwanya uburundi hagati mutagize iki iyi hanyuma turaje hanyuma nabo bakavuga ati ntaco turafise aho tuzobategera mu kubahana reka tubanze aya mashyirahamwe yabo umanze umenye yuko ayo mashyirahamwe mpuzamakungu amenshi muri yo amenshi muri yo akomakomeye ava dare muri ibyo bihugu byarwanije bikanagwanya ah, no kuvuga uburundi ah, oh, oh, kuri izi ngingo zo kuvuga ati batigeza ku bintu bimwe no kubahiriza agateka ka muntu none gazeno eh, n'ibindi n'ibindi ari ingingo y'ifata kibanza ko ari ingingo y'ifata kibanza ubwo baciye bagengwa n'amategeko ya hano mu gihugu ntibishobora guhinduka bakabananya bakorana na leta nk'uko bari basanzwe bakorana ca ku masonga kuko n'akanya karatujyanye bazokorana mugabo ngo bazokorana bazokorana mugabo hajya ayo Eh, ikinyegeje inyuma mu bisanzwe cyamaze kumeneka yave quelque chose qui soit vers y'ibintu byari bisa n'ibinyegeje uyu uwo ari we wese nka kurya ayi umuntu aba asanze inzoka mu ishyamba umaze gukubita dufata ugakubita hasi iraraba nawe ukaraba ni ukuvuga ubu ni ukurabana naho bokora bazokora bariko baracungana eh, ukumvikana kuracyari kure mu gihe igihugu cy'u Burundi uh, politike yabo idasubiye ku murongo habe icyo twakwita bonne gouvernance umushikacu uh, yaterefonye ari muri ntoze muri norvege yavuze ngo ngo abahagaritse ngo uh, abahagaritse amashyirahamwe bariko bararaba yuko hoba bonne gouvernance mu burundi ariko si ibyo ku misango bonne gouvernance eh, nta hantu na hamwe ahantu hari bonne gouvernance bashobora guhagarika amashyirahamwe arenga mirongo itanu bakayahagarikira rimwe oya haba hariho ensano vapa yasiguye yasiguye yuko ari kugira ayo mashyirahamwe nayo agengwe n'amategeko yo mu gihugu kumure kugira igihugu kigengwe n'amategeko amwe ntihabaye amategeko yaba ariya canke yaba naba nuko wene kumbure yasiguye bishoboka yuko umwe wese ashobora kubibona ugutandukanye siko ndabibona kubera iyo ntwari maze imyaka irenga cumi n'itatu uh, uh, ku butegetsi mu myaka cumi n'itatu tugira uvuga ko ayo mashyirahamwe atayabona kugira uvuge yuko uh, batakorana ni christine ni christine yabivuze zeno ni christine yabivuze hamurabona akanya ko gasana katujanye ejo mwumvise ku mugerekezo rya mbere ko bazohura uh, n'abo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu uh, bahure n'ayo mashyirahamwe ni iki kimwe mwumva batekerera bamwe n'abandi bofatira ko kugira icyo kiringo nimba gishobora kugabanuka ku neza y'abanyagihugu mwebwe ku ikintu cya mbere notekerera leta ku ruhande rwa leta ni uko eh, ayo mashyirahamwe bibuke yuko hariho inkamu bari binjiza mu gihugu ah, hariho akarusho bari binjiza mu gihugu ah, ah, amahera y'agaciro n'iki n'ibindi mutatondagurira ngaha hanyuma barabe kandi n'igitigiri bari bakoresha hari harimo abarundi naho bamwe bo kwidoga ngo abanabahutu cyangwa abanabatutsi byinshi birumvikana mugabo babanze kuraba icyo baza gutakaza Eh, leta ntirabe uko igomba itakaza n'ingaruka zizoshika mu nyuma n'ingaruka zizoshika mu nyuma kuko ayo mashyirahamwe amaze guhagarikwa kugira ngo twayabonye hari ingaruka nyinshi zizoja zikurikira ayo mashyirahamwe yoyo muyabwirika yes uruhande rujanye n'amashyirahamwe mhm, mu masegonda hari amashyirahamwe usanga ateye isoni mhm. yego murakoze hari amashyirahamwe usanga ateye isoni mu bijanye n'umuco w'iwacu oh, kuko burya umuco ni ikintu gikomeye cyane nimba uh, hoba hariho ishyirahamwe hoba hariho icyemeza ryerekana yuko iryo shyirahamwe ririkorera poromotinga ibintu by'abantu bashobora kuryamana basangiye ibitsina ibintu by'abantu bashobora ku uh, novuga uh, kutagengwa indwara bacishije nk'uko umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabivutse mu mashyirahamwe yabo yego aho leta yohagabira ikarondera ibyemezo bikwiye murakoze cyane sinovuga iyo bashengeza iyo bashengeza kubera umuco wacu ntubirekura mu gihe rero umuco wacu utabirekura icyo gihe leta ikibashengeza ikabatwara mu butungane ikababwira ati